A onda je ovdje spomenuo spomenuo je ovdje uh, spomenuo ovdje stvari kaže ma jeđi lehu vudu zbog čega je uh, obaveza imati abdest pa je naveo tri stvari abdest uh, šta se u zašto mi uzimamo abdest šta će nam uopšte abdest abdest uzimamo zbog namaza E, znači, ovdje govorimo kad je jeđib, kad je vađib, a poslije ću toga spomenuti kad je mustehab. Za mustehab je druga priča, a drugo je za vađib. Kaže, e, vađib je, kaže, da bi se klanjao namaz, ima abdest, kaže, da bi radio tavaf i da bi e, dirao, dodirao, uzo Kur'an u svoje ruke. Za ovo, za namaz, znači nema sumnje na tomu složenu učenjaci, svejedno namaz bio, znači, farz ili na fila, kako je došlo ovdje pojašnjeno, Eh, na osnovu hadisa la yakbulu salate bi ghairi tuhurin. Allah ne prima namaz bez čistoće, bez tuhura, znači bez abdesta ili gusula. I tu se ne treba zadržavati. Po pitanju tavafa, eh, da je, da je šart valjanosti tavafa, da osoba bude pod abdestom, oko toga imamo razilaž, većina činjaka je da je šart, manja skupina kaže da nije šart, da nije šart, znači eh, abdest za ono ko obavlja tavaf, ovdje on spominje ovaj hadis, hadis je vjerodostojan u kojem je došlo tavafu bil bejti salatom. Tavaf oko, bejta oko kabe je, kaže, namaz. Illa ente tekellemu fi, kaže, osim što govorite u njemu, imate pravo govoriti u njemu. Znaš hodaš, nije to samo što govoriš, imaš i govoriš, i hodaš, i krećeš se, i napiješ se vode, sjedneš, ustaneš, držiš hanumu za ruku, vodiš je, svašta nešto. A tavafiš. Uglavnom, ovaj, druga skupina čaka koji se nastavu da, da nije uslov, e, da abdes nije uslov za tavafe, on su bliže ispravno. Znači, nema dokaz za to. Ovaj dokaz ukazuje u to. Znači, kažem, ako je, ako je ovaj, ako kažem da s ovim hadisom možemo dokazivati, da, da, je, da je tavaf oko, oko, oko kabe, da je, da je namaz, Uh, oni dokazuju tom lokom, kaže, ako je, ako je tavaf oko kabe namaz, a uslov za namaz je abdest, tako je uslov za tavav abdest. Nema i drugog, nijedno drugog dokaza da je došlo u njemu pojašeno da, to, da čovjek da tavafio da mora imati abdest. Ili ako izgubi abdest da, je, da mu je pogrešan, da je tavav neispravan. Ovaj, tako da je bliže da, znači, to nije uslov. Znači, ono jesmo stehab, ali nije uslov valjanosti tavafa. Znači, nije, zato, zašto, zašto nije uslov? Zato, znači, prvo ima razilaženje. Znači, jesu većina učenjaka na ovom, zato što nema dokaza. A ovaj im je dokaz slab. Zašto je dokaz slab? Pa, jer kako kažu, ako je njima kažu da je, da ako je, a, ako je, kaže, tava poput namaza, i da bi mu uslov bio, ovaj, namazuje je uslov, uslov abdest, tako i tavafo, dobro i kažemo, ovaj, šart namazuje da čovjek, od osoba stoji, jel tako? Da osoba stoji, da, da se ne kriči a mi u tavafu imamo čovjek hoda vrti e, Šart namaza je da ne pričaš u namazu. A u tavafu možeš pričati, niko ne kaže da kvari tavaf ako čovjek osoba priča. I tako druge stvari. Znači, mnoge stvari koje u tavafu radi dozvoljene po iđma, apsolutno narušavaju namaz. Znači, kako onda možemo upoređivati namaz u, tom smislu, kontekstu šartova sa tavafom. Tako znači, a drugog dokaza nema. Tako da ispravni da to nije, da to nije uslov valjanosti tavafa. od ove pojente, znači kažem, ako nemaš abdesta, niti valjan tavaf, znači zato treba dokaz. Sljedeće spomenuo diranje mushafa, iako on dokazuje s ovim dokazima ispravan je stav, on ga naveo ovdje, kaže, da ima, kaže, skupina učenjaka, kaže, koji smatraju da, da je dozvoljen dodirniti mushaf i ono koje nema abdesta i tu je bliži stav, to je ispravni stav. Zašto? Zato što su ovo slabi argumente. Prvo, la je meslu Kur'an la tahir, ovaj hadis je slab, na taj obrađivat ćemo neka u drugom poglavlju, ima slabosti u sebi, a i da je vjerodostojan ne ukazuje. Kaže, ne dira Kur'an osim onaj koji je, koji je tahir. Znači, to značenje toga kako se misli tahir, da je čist. Čega čist? Čega? Od gusula, od abdesta, od kufra, tevhida, čega nije pojašnjeno. Znači, može biti jedno i drugo i treće. A, druga stvar, la je meso, ne znači da je, da je, da je zabran, može biti mustehab. Može, se razumjeti da je steham, ne da je da zabrana. A onda ovdje Kurans Kur'an skrajat mesu, mesu illa mutahiru ne dira ga, osim oni koji su mutahir, koji su čisti. ovdje se govori o čemu? ima fuze melecima. Znači, po, tumačenju fesira ajta, Tako da, znači, kažemo dajte na dokaz, jasan dokaz, znači, da je, va, da je da nije dozvoljno diniti Musa bez abdesta. Ispravno da je dozvoljno diniti Musa bez abdesta. Ono je bolje, naravno, pod abdestom uzeti, dirati, učiti Kur'an, pod abdestom, sve to, ali ako, osoba ima potrebu da skloni Musa, tako dalje, sad mora otići maksu uzeti abdest, da skloni i tako dalje, eh, ili da ga ne smije prenositi i raditi oko njega, eh, kod nas to pozna, vi znate kako mi ovaj, ovi nemuslimane na to dobijam, kad ima neko, a e, kad ne, ne, a kaže ne, neće čak i ovi nemuslimani znaju da, kao neće dirnuti Musav, kad ti nađe negdje u torbicama, ako ste hodali, putovali, kad, a kao Kur'an, aha, kad neće kao da dirne, ili uzme nešto, neki zastor da ne bi dirnuo Kur'an, kao i on se naučili ovaj propis. Dobro. Andalusam, Andalusam. Andalusam, Andalusam,